Adi. cahaya ilahi Bila hati penuh dendam pakai api dalam sekam Penuh bara kehancuran Hidup pun jadi mengerikan Tapi bila memaafkan Batin tentra menyejukkan Asal lawan jadi kawan Hidup damai kita rasakan akan jagalah hati jangan kau kotori jagalah hati lentera hidup ini jagalah hati jangan kau nodai jagalah hati cahaya ilahi Bila hati iri dengki Tak rela orang dapat rezeki Tak pernah mau memuji Hanya bisa mencaci maki Namun hati yang bersyukur Kebaikan tak pernah kendur Apalagi bila kita akur Negeri ini akan segera makmur Mu'minu Jagalah hati Jangan kau kotori Jagalah hati Lentera hidup ini Jagalah hati Jangan kau nodai Jagalah hati cahaya ilahi Bila hati bermusuhan Damaian hanya impian cibuk saling melumpuhkan Negeri amruk memilukan Namun bila hati bersatu Kekuatan kan terpadu Kita bangkit untuk maju Bangun negeri yang kita rindu Jagalah hati Jangan kau kotori Jagalah hati Lentera hidup ini Jagalah hati Jangan kau nodai Jagalah hati Cahaya ilahi Ooh.